вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец нацыянальная кніга выдання ў беларусі ніяк не параўнаеш з польскім кнігарні заваленыя айчыннай прадукцыі ўсіх кірункаў або з літоўскай дзе на падтрымку кнігавыдаўцам дзяржава дае полтора мільёны бюджэтных грошай у год тым не менш пры ўсёй неспрыяльнасці палітычнай і эканамічнай мінулыя год два адзначаныя і ў нас акрамя іншага з'яўленнем двух даволі якасных і прэтэнцыёзных кніжных серыяў Гэта серыя архіў найноўшай гісторыі, якую выдае беларускі гуманітарны фонд наша ніва і бібліятэка часопіса фрагменты, якая выходзіць у цэнтры еўрапейскага супрацоўніцтва еўрафорум. Абедзве серыі налічваюць ужо амаль па десять кніг, сярод якіх ёсць бясспрэчныя здабыткі нацыянальнай культуры. Абедзве зусім розныя паводле спецыфікі кола аўтараў жанраў і знешняга выгляду сёння гутарка пойдзе пра адну з гэтых серыяў бібліятэку фрагментаў якую каардынуе паэт і філёзаф ігар папку опус цытатум Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася, Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? што вы параеце іншым. Кніжная серыя складаецца дзвюх калекцыяў: мастацкай галерэі Б і філазофскай сучаснае мысленне. Надалей плануецца распачаць яшчэ дзве калекцыі: беларуская эміграцыя і сярэдняя Еўропа. У чым асаблівасці гэтых кніг і якім чынам іх з'яўленне, абумоўленая сённяшняй культурнай сітуацыі ў беларусі пра гэта з ігарам бабковым размаўляў северын квяткоўскі каментуючы сучасную беларускую культурную сітуацыю ігар бабкоў прамаўляе слова стома маўляў мінуў перыяд канца восьмидесятых пачатку девяностых калі здавалася што выйдзе яшчэ адна кніжка музычны альбом прамовіцца яшчэ одно патрэбнае слово і сітуацыя кардынальна зменіцца Сітуацыя, якая базавалася на хісткім кампрамісе паміж руцінай адраджэнскай ідэалогіі і прагай феерыі. Мінула таксама постадраженская сцішанасць, калі імёны, якія ператым гучалі як адкрыццё сышлі ў цень. сённяшняя сітуацыя мне здаецца нагадывае такі другі старт. Асаблівасці гэтага старту это тое, што все проста спрабуюць рабіць класныя рэчы, не арыентаваныя на змены агульнай культурнай сітуацыі то есть арыентаваная не на адраджэнне а тое что прагаворваецца что э, імкнецца выявіцца на пачатку конечно была ідэя выдаваць плясныя арыгінальныя кніжкі потым паўсталі калекцыі у аснове метафора борхеса бабілёнскай бібліятэкі і мы спрабавалі ўявіць сабе такую одну з галерэяў назвалі гэта галерея б галерея беларус звыш крытэр які здаецца пакуль удаецца вытрымаць што кожную з гэтых кніжак можна перакладаць. У мастацкай серыі галерэя П ўжо выйшлі кнігі выбраных вершаў самога ігора бабкова зацемкі леаніда галубовича якія ўжо некалькі гадоў друкуюцца ў ліме а таксама кнігі маладых аўтараў якім на маю думку не хапае патрабавальная рэдактуры это значыць уласна літаратура паліграфіі але кніжкі тыя былі мне падалося перагарэлыя і перачаканыя і таму мала энергетычныя і вось зборнік у калекцыі галерэя б адно што такога вострае чакання разданава як у пачатку восьмидесятых сёння ўжо няма хоць кажуць новую кнігу раскупілі раней за астатнія гэта не дзіўна бо ў літаратурным сэнсе астатнія саступаюць разанаўскай рэчаіснай лукаю павільні на даўніх мурах новыя назвы так гучыць адзін з разанаўскіх пункціраў а яшчэ я раптам заўважыў дзіўную на першы погляд літаратурную повесь блізкасць да разанаўскіх твораў таго што піша адам глёбус это вельмі матэрыяльнае пісьмо вельмі рэчавае і вельмі мужчынскае а простое і вельмі беларускае літаратары падобныя да вясковых мужчынаў якія робяць сваю канкрэтную штодзённую працу скажам ужо леонид галубович не настолькі акрэслена беларускі пісьменнік для лепшых твораў беларускай літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў ён хутчэй правіла а разанаў і глёбус выключэнне іншы кірунак і гарбакоў не плянуе выдаць вершы адама глёбуса хоць на маю думку ад гэтага калекцыя выглядала б больш цэльна пра свае пляны каардынатар серыі распавёў северыну квяткоўскаму сярод аўтараў чыя творы бабкоў жадаў бы выдаць у галерэя б у будучыні марыя роўда лявон вольскі а таксама выбраны алега мінкіна можна было б выдаць дзве таўстыя кніжкі і на гэтым бы все скончылася а тут якраз арыентацыя на тое, э, каб наклады былі маленькія, але з'яўляліся самі кніжкі. Бо калі з кніжкі з'яўляюцца, то ёсць адчуванне жыцця. Калі кніжкі выходзяць, тады яны нарэшце пачынаюць пісацца. Бабку лічыць, што яшчэ рана казаць пра з'яўленне новай генерацыі, якая вырасла на плёне творчасці сучасных незалежных культурных асяродкаў. Ён лічыць, што і часопіс архэ і культурніцкая дзейнасць маладога фронту і іншыя ініцыятывы сённяшніх 20гадовых так ці інакш непасрэдна звязаны са старэйшымі новая генерация гэта генерация вот сённяшніх 16 17 годовых наша нева была нейкая нататка про вулей про тое что яны збіраются то есть вот гэта ўжо люди якія ні ў чым не залежаць не ну, становішча не неадмоўна старая китайская показка про тое як э, не трэба цягнуць расліны каб яны хутчэй выраслі можна просто вырваць с карэння ігар бабкоў пачаў свае характарыстыкі са слова стома і трэба сказаць што большасць кніг мастацкай і філазофскай калекцыяў адгукаюцца на гэтае слово стома выяўляецца як у недаробленасці некаторых тэкстаў і твораў так і ў тэматыцы і змесце на якіх ляжыць пячатка нязбыўныя тугі гэта декаданс здаецца з часоў богдановичча У нас ніколі так шмат і з такім натхненнем не пісалі пра смерць. Тэматыка смерці разлітая па кніжках і, можа быць, асабліва часта сустракаецца ў Сергея Дубаўца, для якога, цытую, усё занадта добра, каб не прыходзілі думкі пра смерць. Адзін за адным аўтары манерна гавораць пра смерць нацыі, літаратуры, слова. Вяршыня гэтка манернічання – кніга валянціна акудовіча мяне няма яе уважліва прачытаў сергій харыўскі сама назва гэтая кнігі мяне няма ужо разлічаная на правакацыю чытача але назваю тое не сканчаецца першыя словы першага пасля прадмовы тэксту не было каб я чу ад некага люблю мінск па-першае не верыцца По-другое, посыл падаецца занадта адвольным, каб на ім выбудоўваць наступныя развагі. Па-трэцяе, аўтар дыскваліфікуе сябе як літаратурная крытыка. Згадаем словы Караткевіча пра Менск, цытую: Ён прыўкрасны у кожны час дня і ночы, у кожную пару года, а будзе яшчэ лепшым. Канец цытаты. Прыгадаем кнігі сыракомля шпілеўска рэшце пазняка, а затым цэлы россып вершаў і песень родны мой горад любоў мая можа каб у тэксце замест слова мінск стаяла слова менск высновы аўтара былі б іншыя мінск зусім не медына роўна ж як і мекка не вільнюсы Гэта вільня паводле жылкі крывіцкая мэка. І менавіта Менску гэта трансцэндэнтнае место не можа не быць, бо ёсць Беларусь, якая ў ім матэрыялізавалася ад слова. І гэтае слово было незалежнасць. А Кудович піша: Мінск пазбаўленым цэнтравана ў структуру прасторы сімвалічнага міту паэтычны дамінанты сярэдзіны самога сябе конец цытаты а гора верхняго гораду дзе ад каталіцкай катедры да праваслаўны триста крокаў ці не ёсць і альфаю і амегаю больш відавочны і канкрэтны сімбаль прыдумаць цяжка але акудович прагне эпатажу выбираючи все мацнейшие словы. Минск – место одиноких самотников, у яким самогубцам больше, чем где. Так само не верится, бо не является ани Париж, ани Лондон без самотников, без самогубцев, как расповсюдженного типажа. Розница в том, что Минск самогубца сам, який методично – знішчае самога сябе фізычна і калі-небудзь ён завершыць гэтую работу заступіўшы место менску які жыве толькі з нашай любові як з любові шагала перахаваўся віцебск что да марка шагала дык тут аўтар не ставіць под сумнеў існаванне віцебску тут акудович сумняецца на іншы прадметы наколькі шагал феномен беларускі цытую этнічна гебрай сацыяльна расеец эстэтычна еўрапеец духоўна касмапаліт конец цытаты сам шагал пра сябе пісаў я маліў свайго прадзеда які распісаў сынагогу падараваць майму пензлю хоць адзіную кроплю жыдоўская сапраўднасці. Значыць, і этнічна, і эстэтычна, і духовна шахал перадусім быў эбраем, а паходзіў сацыяльна з гебраю паўпралетарыяў. Паводле сусветных дэфініцыяў шахал французскі мастак, родам з рассеі. Ягонае расійскае грамадзянства таксама не аспрэчыць, як, напрыклад, польская беларуская мастака Тарасевіча. але тое што гэты габрэй мастак быў у віцебску абшарнікам вялікая рассеі такого да акудовича не прыдумаў ніхто мірскі замак эйфелева вежа і піраміда хеопса знаходіцца на думку акудовича на аднолькавай адлегласці ад гледача тэлевізара і гэта слушна калі глядач сядзіць для тэлевізора в сантьяга альбо ў маніле францужа выдатна ведае хто такі эфір а мірскі замак да большасці беларусаў і да сёння абстракцыя якую тэлевізор ніяк не наблізіў у класічнай эпохі палякі французы і ангельцы пра якіх піша акудовіча шырока карысталіся ўсё ж не столькі сваімі як трансеўрапейскімі культурнымі знакамі хрысціянствам лацінаю і рымскім правам і гэта не размыла іхнія культуры а наадварот надала ім класычныя вывераныя формы недакончаны ў сваіх формах культура беларусаў апанаваўшы інтэрнэт увайшла сусветны кантэкст у адначасце з астатнімі крышталізуючы сябе шмат кроць хутчэй. Камунікатыўны выбух, якім напрыканцы кнігі пужае аўтар ужо адбыўся і нічога ў беларускім светапоглядзе не змянілася. На жаль. Бо каб гэткія змены адбыліся, большая частка нашага грамадзянства вольна аперавала еўрапейскімі мовамі і найноўшымі камунікатыўнымі тэхналогіямі мяне няма горад якога няма не было няма і не будзе калі б валянціна кудович быў школьным настаўнікам можна было б падумаць што ён э, правакуе вучняў на абвяржэнне сваіх відавочных інтэлектуальных правакацыяў вучні мусіць абвергнуць хітрага метра а ён задаволены усміхнецца рацыя толькі прычым тут сучаснае мысленне гэтак с пакваляы перайшлі да філазофскай калекцыі сучаснае мысленне і ўжо акрэслілі характар гэтай філазофіі декаданс сам ігар бабкоў пра гэтую калекцыю сказаў северыну квяткоўскаму наступнае ігар бабкоў гаворыць пра тое што новая беларуская культура не здолела выйсці стану існавання ў паралельнай прасторы адна з магчымасцяў перарваць знутры гэтую паралельную прастору для яго заснаванне кніжных сэраў сучаснай мыслення і галерэя б калекцыя сучаснага мыслення это спроба паказаць што ёсць нейкая інтэлектуальная не толькі літаратура але і філасофія культуралогія то есть ёсць такая з'ява як беларуская мысль але конечно все гэтыя задумы засталіся бы ну, просто прыгожымі пражэктамі каб не было саміх кніжак у кожным разе новая калекцыя сучаснае мысленне адлюстроўвае той філазофскі дэкадан з канца стагоддзя які паступова запаноўвае не толькі ў асяродку ігора бабкова і не толькі ў беларусі а ці не паўсюль у філазофіі і эстэтыцы тут і канец гісторыі фукуямы і гібель тытаніка ў ролі самага масавага фільма канца тысячагоддзя Іншая рэч ужо безадносна да новай серыі сам феномен сучаснага мыслення. Што гэта такое? Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Сучаснае мысленне не ставіць пытання пра сэнс жыцця або як пісаў камю пра тое ці вартае жыццё таго, каб быць пражытым. Сучаснае мысленне цяжка ўявіць сабе як прафесію доктар філазофскіх навук гэта той хто абазнаны ў гісторыі філазофіі але ён зусім не ўспрымаецца жывым мысляром ад якога сучаснікі чакаюць якогось лёсаноснага павароту думкі як чакалі яшчэ ад хайдегера сучаснае мысленне блукае ў стракатых скопішчах постмадэрнізму і кампілюе спрабуе спалучыць неспалучальнае як у краіне на пераломным этапе ідзе перадзел уласнасці так у філасофіі эстэтыцы і маралі адбываецца перадзел уяўленняў мысляры і мастакі цягнуцца да самых яркіх і выразных персанажаў гісторыі і сучаснасці палеміка вакол імя і асобы пеначэта міжволі набывае характар жывога сучаснага мыслення нашай сітуацыі за лішняя палітызаванасць журналістаў замінае ім з такім самым пафасам і апагульненнем абдумваць сітуацыю у якую скажам трапіў старшыня калгасу старавойтаў хоць матэрыял нібыта сам просіць аб гэтым між іншым параўнанне гэтых двух лёсаў таксама кампіляцыя праўда я б не назваў яе постмадэрністкай бо постмадэрнізм адразу знікае адтуль дзе з'яўляецца лёгіка увесь свет лютуе або пратэстуе над пеначэтам хоць у гішпаніі дзе яго мусяць судзіць пасля сямідзесяці гадоў турэмнае зняволенне не прадугледжана это значыць што пеначэту у кожным разе гарантаваная спакойная старасць і магчымасць апраўдваць перад светам свой жыццёвы выбор у той самы час ягоны раўналетак старавойтаў яшчэ да суда сядзіць у жалезнай клетцы ва ўласнай краіне, дзе паважны ўзрост не з'яўляецца аргументам. Чым не матэрыял для сучаснага мыслення пра власную нацыю, чый лідар пры гэтым умудраецца знаходзіць сабе падтрымку найперш менавіта сярод пенсіянераў. Такія развагі не здаюцца мне публіцыстычнымі або палітычнымі. Сучаснае мысленне робіць мислення робяцца як сучаснікі пытанне чаму сярод фінаў столькі вар'ятаў і чаму ў чэхаў вусы заўсёды глядзяць уніз пытаецца за сталом у свайго атачэння гітлер усе адмоўна хітаюць галовамі а я задаваў я задаваў задумліва паўтарае гітлер і працягвае я начамі не спаў ад гэтых пытанняў яшчэ ў юныя гады трапятаў прачуваючы адкрыцці гэтыя бяссонныя ночы дзіцячага шчасця, гэтая свежасць арганізму, не абцяжаранага адказнасцю за лёсы свету. Фіны вар'яты ад таго, што ў іх увесь час зіма і паўночнае зянне. Усе паўночныя народы вар'яцеюць ад гэтага. Снег выпраменьвае тугу. У чэхаў вусы растуць уніз ад таго, што яны паходзяць ад манголаў. Немцам пашанцавала, моцна пашанцавала. Паўночнае зянне іх не кранула, а манголы прайшлі стараной. Цёплы клімат быў калыскую старажытных германцаў. Ён спрыяльны для біялагічных мутацыяў, ён вызваляе схаваныя сілы ў чалавека. Але любыя мутацыі, лухта, дзіцячая забава, калі няма руху. Няма пугі, якая прымушае народ рухацца. Любы народ у сваіх нацыянальных межах падобны да стаячай вады. Ён загнівае, пакрываецца брошняй, такой вады не пап'еш, такой вадой не ўмыішся. Нават човен засядзе, толькі рух прымушае народ абмалоджвацца, вылучаць на перадавыя пазіцыі самых нахабных, дзёрзкіх і разумных. Ломка нацыянальных межаў падобная да веснавой паводкі. Рака разліваецца і цячэ, як ёй захочацца. Народы ідуць самі не ведаючы куды. Вада ачышчаецца і робіцца крынічнай. Мэта гэтага руху няважная, бо якая можа быць у руху мэта, толькі сам рух. Пасля гэтага фюрер распавядае пра свае пляны паляпшэння чалавечай пароды. Усе смярдзяць, храпуць, пярдзяць і рыгаюць. Седзячы за адным сталом, стаяць у чэргах у прыбіральню, чухаюцца, калупаюцца ў зубах і ў носе. Спакоі ім захацелася, у тулку, плюшавых крэслаў, сямейнага булёну, каб бюргер тлусцеў і раскладаўся ад тлушчу, каб па вечарах усе пілі гарбату, по неделях ходили у церкву, а потом смоктали пиво под древами и жерли сосиски? Не будет вам спокою, не будет семейного бульону, а будет пуга. Я не дам вам спокою, я буду хвостать вас и хвостать 30 годов, 40 годов, покуль вы сбыдла не перетворитесь у людей. Гитлер обогавлял спорт. Можно, в принципе, зразуметь, чему президент Лукашенко переосенцовывает сегодня Гитлера. И это так само частка сучасного мысления. Лев Толстой перед смертью надто переживал, что написал столько толстых книжек, а у человека ничего не изменилось, не полепшилось. Махчима за такое имкнение полепшить человека Ленин и назвал Толстого люстерком русской революции. Коли знакомишься с недавно выпущенной у Франции черной книгой коммунизму, то ты разумеешь, что мусило бы по Ленина отлюстровываться у Толстым не ведаю ці чытаў толстога гітлер але сучаснае мысленне збліжае іхныя пазіцыі леў толстой адольф гітлер александр лукашенко старавойтаў пеначет кожная з гэтых асобаў дае вялізныя магчымасці для развагаў пра добро і зло і калі на хвіліну адвернешся пасля не заўсёды разумееш пра каго менавіта ідзе размова відавочна што сучаснае мысленне выглядае значна больш дэмакратычным у параўнанні з ранейшым традыцыйным мыслярствам аднак відавочна і тое што сёння значна цяжэй у гэтай сферы стаць заканадаўцам і напісаць шэдэўральны твор адна з серыяў у якой такі твор можа з'явіцца гэта бібліятэка часопіса фрагменты Thank you. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.